De dilluns a divendres de les 3 a les 7 hem de parlar amb Pere Prieto i David Ventura. Bé, de les 5 i 21 minuts, jo estic segur que el Guara s'està pensant que ens han posat aquí a jugar, sí, sí, aquí, aquí, aquí, tiqui, tiqui, aquí en, eh, sí, en, en Tetris i això, però no, no. Com no, enganxaven, no. eh? Sí, sí, molt, molt, molt. A finals dels anys 70, uns pocs privilegiats van començar a fer servir el que era la darrera moda en entreteniment en els Estats Units i, en, i a Japó, que eren els videojocs. En aquell moment eren molt diferents en els que coneixem ara, i moure dos palets per, per donar-li cops a una, una pilota de tennis una mica rudimentària, era, era el màxim, era sofisticadíssim. En els anys 80 ja companyies com Sinclair, MSX, Commodore, Amstrad o Atari van començar a popularitzar uns jocs fets moltes vegades amb més il·lusió que mitjans. Efectivament, eren jocs que es carregaven amb cintes de casset o, o amb cartutxos, que realment eren, era, eren grossos. En el primer cas podien comportar fins a una hora d'espera per començar a jugar. Els gràfics i els colors tenien una definició que vista ara sembla prehistòrica i la jugabilitat, si es proven a dia d'avui, la veritat és que era molt complicada. Tot i això, enganxaven, enganxaven molt. Van enganxar milers d'adolescents i a milers de nens de tot el planeta, a milions, i són molts els nostàlgics que encara avui en dia conserven aquests primers ordinadors a casa i de tant en tant reivindiquen el que ells anomenen retroinformàtica. I de bé, eh, a Palma aquest cap de setmana celebra el Retro Mallorca, que és una trobada entre aficionats en aquests jocs eh, ja una mica antics, tot i que dient tics d'una cosa que de fa 25 anys, eh, tampoc és això, però eh, són antics. Eh, saludam a Juan Salvador Sánchez i a Emilio Rubio, estan als estudis d'IV3 Ràdio Palma. Eh, molt bona tarda a tots dos. Hola, bones tardes. Hola, bones tardes. I bé, com, per què teniu aquesta, aquesta falera, aquesta afició per uns jocs que, home, realment estan eh, una mica lluny de, des que es fan ara? Lejos y, a la vez cerca, porque muchos de los juegos que tenemos hoy en, nuestras casas son a veces algunas versiones de juegos que ya teníamos hace, hace 20, 25 años. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho al principio de juegos hechos con mucha ilusión y con pocos medios. porque ahí estaba el éxito, ¿no? Uh -huh. eh, ser capaces de, con los medios que, que tenían esos ordenadores, hacer coses interessants. -huh. Mm. Vosaltres encara hi jugau, eh, en aquests jocs Amstrad, de Commodore, d'ordinadors d'aquests dos anys 80, amb la pantalla de negra i verda? Pues sí, quan el temps eh, ens ho permet, pues, eh, dedicam una estoneta a recordar aquells temps de la nostra infància, diguem, mm. i eh, les nostres primeres passes a la informàtica. Mm. Una pregunta, vosaltres, eh, aquestes primeres passes de la informàtica, aquests primers jocs, es vau veure en primera persona? És a dir, vosaltres ja, ja hi éreu allà o, o bé, heu, heu sigut com, com conversos a, a posteriori? Uh, nosaltres sí que érem, uh, érem molt jovenets, uh, jo vaig començar amb 9 anys, però sí que vaig viure tota l'època de, de final dels 80 amb el tema d'Espectrum i aquest tipus d'ordinadors. Parece, parece que la gente que, que, echa de menos estos ordenadores es gente que nació con ellos, pero hay mucha gente que ahora descubre eh, juegos antiguos y los sistemas de 8 bits y ahora es cuando se enganchan. Hay, hay mucha gente joven también, aunque parezca que no. Eh, eh, hem perdut un no, momentet sí, durant sí. aquesta sí, hem, hem, hem perdut la connexió. Estamos aquí, estem estamos hem, aquí. <laughs> És que, perdó, us hem deixat de sentir. O sigui, la, la darrera cosa que hem sentit és 8 bits. Uh... <laughs> Si us hem de ser absolutament sincers. No, és igual, és igual. Però com feis el manteniment? Perquè, perquè si teniu ordinadors i tot això, eh, clar, recanvis no, no en trobau. Això no. heu, de ser, heu de ser autèntics experts en informàtica per mantenir-los, almenys. Hombre, ahí hay bastante documentación ya. Quien más, quien menos ha, ha tenido cualquier problema con los que nos podamos encontrar cualquiera de nosotros y, y ya está documentado paso a paso que hay que hacer. De todas formas, también hay que decir que estos ordenadores aguantan bastante, bastante más que lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Mm, ahora compramos cualquier ordenador y al cabo de un par de años empieza a fallarle que si la fuente, que si se me ha calentado, que si esto, que si lo otro. Y estos ordenadores los sacas del armario después de muchos años sin utilizar y están como el primer día. Eh, eh, es un tema que también os us volíem preguntar. Per què aquests ordenadores duraban tan? i qué què tenen aquesta, esta resistencia? O sea, ¿estaban fets amb millors materials, ¿Estaban fets per durar cultura, eh, quin és el seu, el seu secret? Es posible que igual no les exigiesen tanto como hacen ahora, no hubiese tanta competencia por precios y los materiales, los materiales fueran de, de, de mayor calidad. Pero claro, tampoco estás forzando. Ahora, claro, un procesador, el más pequeño ya necesita un, ventilador y un disipador y tal. En estos casos no era suficiente. Entonces, claro, me imagino que sufren menos también Uh eh, -huh. Eh, quins, eh, quins aparells, quins ordinadors podrem veure en aquesta exposició que fue al, al Retro Mallorca? Uy, si tenemos que deciros todos los que van a ver. <laughs> De os adelantamos, ahora os diremos algunos. De momento hay 60 equipos, todos van a ser distintos y van a ir acompañados con una ficha técnica y con un, un código QR para que la gente que tenga un móvil delante lo pueda enfocar y automáticamente se les abre la Wikipedia con toda la información para aquellos que no se encuentren algún modelo que no conozcan. Pero bueno, aquí tenemos una lista, Emilio. ¿tú que... Uh, ah, vos pues podem por ejemplo, la, máquina más antigua que tindrem, <clears throat> que es una consola de Atari, un Atari 2600, que es va fabricar en 1977. lo que té ya una estona. y I sí. segueix funcionant. Ah. Uh, <laughs> I d'aquí pues, uh, fins a arribar a la, la darrera de totes que tenim és la Sega Dreamcast, que és de l'any 99, en el que cobrirem una mica els anys 70, 80 i 90 d'aquest tipus de màquines i com ha dit en eh, Juança, mm, aquí enmig pues, tota classe d'ordenadors Spectrum, Apple, uh, MSX, Amstrad, una gran varietat tant d'ordinadors com de videoconsoles. Uh -huh. Lo más representativo, la, la verdad que va, lo, lo, tenemos aquí todo. Uh -huh. I presentava un joc de Spectrum nou, si no m'equivoc, uh -huh. és a dir, això vol dir que encara hi ha gent que agafa aquests ordinadors i programa en aquests llenguatges per, per ordinadors antics. I tanto. Pero no solamente están repitiendo cosas que ya teníamos hace tiempo, sino que están haciendo cosas nuevas con la tecnología que tenemos hoy. Una de las charlas que vamos a tener es de, de Néstor Soriano, que se va a encargar de demostrarnos a todos cómo los ordenadores MSX en concreto eh, hoy se pueden conectar a Internet y utilizar, por ejemplo, las redes sociales como Twitter. Uh -huh. en, en aquella època es, um, en, en aquella època eh, eh, en aquella dobra, era, de, era, era, <laughs> mare meva. era daurada no? era daurada, efectivament del disseny de jocs a, a l'estat espanyol hi havia empreses com Comerbe, per exemple o com, o com Toposoft eh, què se'n va fer d'aquelles empreses? pues aquestes empreses els va costar molt el superar el canvi eh, de tecnologia, de, diguem del que varen ser els 8 bits als 16 bits, quan les, les màquines van ser molt més potents i se van popularitzar molt més, no, la majoria no van ser capaços d'adaptar-se i seguir el des desenvolupament de, de programari. Eh, en qualsevol cas està clar que els anys 80 va ser, com bé dèieu, l'època durada de, dels videojocs aquí a Espanya. Mm Fem una, fem, si fem una ullada també en, enrere i parlam de, de consoles, el que, eh, les primeres que podem recordar eh, són les de Nintendo i concretament es Game Boy. Considereu que són les responsables de la popularització d'aquests aparells i en molts casos dels videojocs? Yo me atrevería a decir que fueron las primeras consolas destinadas realmente a, gente muy joven. así como las otras la, teníamos gente más mayor, la Game Boy ya fue como mm. para decir, hola niños, esto también es para que lo disfrutéis vosotros, ¿no? Eh, ya diversos concursos no? en, el, en, aquest, Retro Mallorca. Sí. Hi ha, eh, concursos ya han? Bueno, concursos tenemos dos. Van a ser dos competiciones. Una va a ser del Street Fighter 2. Eh, ha sido un poco complicado establecer las bases porque, claro, está lleno de trucos y, que más que menos ya sabe un montón de sistemas para terminarse el juego con según qué personajes y tal. Y luego tenemos el otro concurso que va a ser del Manic Miner. El, concurso de, Street Fighter 2 se jugará sobre una Super Nintendo del anys 90 y el Manic Miner eh, es juga un Spectrum. Uh -huh. I, i, I sou bons, vosaltres, amb, per exemple, la Street Fighter 2? ¿Vosaltres hi participeu o, o esteu no. Mm. només com organitzats? Nosaltres podem participar, però no podremos optar al premi. Uh -huh. uh, una pregunta, vosaltres recordeu quin va ser el vostre primer joc favorit? El primer joc que us va, us, us va convertir en autèntics addictes a aquests, uh, a, a, a aquests jocs, a aquest univers? Eh, jo, en el meu cas, eh, m'agradava molt un joc de futbol que, que hi havia per Spectrum, que era el Match Day 2, i evidentment en comparació amb el que hi ha avui en dia de joc de futbol per consoles i ordinadors sembla una mica ridícul però per aquell temps eh, jo disfrutava eh, increïblement <laughs> amb allò. Mm-hmm. Clar, heu mencionat el tema de... Jo m'ha cridat molta atenció això de, de, de torneigs de, de Street Fighter i de, i de Manic Miner. Bé, Street Fighter poden jugar un contra un altre i no sé si ho fareu així, però bé, poden mhm. jugar un contra un altre i bé, és que si de millor guanya, però el Manic Miner és un joc d'això, de, de, de buscar mines, no? Si no, si no m'equivoc, no? Eh, eh, clar, jo només, juga, només pot jugar un, si no, si no record malament. Hmm. Será una qüestió de, de una qüestió de ver quién consigue el major recorrido con, en menys temps i con una vida. Mm -hmm. Sí, i qui fa més puntuació a les tres, a les tres primeres pantalles. Mm mm-hmm. -hmm. Dins, sí, sí, dins d'aquesta tendència de, de, eh, de recuperar aquesta, aquesta tecnologia, eh, també s'està posant de moda fer música amb aquests aparells. Eh, Parleu-nos, és, és el cas d'un grup que actua, que actua en aquesta trobada, no? Sí, tenemos, tendremos, eh, por suerte, la participación de Retroyon, Y él nos va, se va a encargar de amenizar el final de la Retro Mallorca con música. Eh, no, la no tocará exclusivamente Game Boy, sino que utilizará otros, otros instrumentos también. Pero sí, como bien apuntas, hay un movimiento interesante alrededor de, la música hecha con, con Game Boy y demás. Uh -huh. Uh -huh. A més dels videojocs antics, jo no sé si a tot es pública i assistiran a aquest retro, retro Mallorca, també li interessen els, els videojocs nous, o una mica s'han quedat anclats amb, amb l'arqueologia i en buscar rareses, però ja de fa uns anys. Siempre, esto siempre estará en nuestro, en nuestro corazoncito, ¿no? Los, los, la retroinformática. Pero todos, que más, que menos, todos eh, hemos desarrollado de ahí, pues no sé, si no nos, nos dedicamos a algo parecido, sí que tenemos todos eh, ordenadores nuevos y consolas nuevas en casa i jugamos como juega todo el mundo a, a los juegos que està saliendo en el mercado, claro. Evidentment, els jocs que hi ha ara eh, són insuperables en quant a disseny, en quant a, eh, a molt, moltíssimes opcions que, que ens ofereixen, però eh, els jocs abans què tenen que no tinguin els d'ara? Uh, jo penso que el joc d'abans uh, havies de portar, el jugador havia de portar una mica més d'imaginació i que feia un poc més obert el tema i que muntassis la història tu dins el teu cap. Ara, com que són tan uh, realistes els jocs, um, com que t'ho donen tot fet i, i no... Per nosaltres que vàrem provar l'altra etapa, no, com que no té tanta gràcia, no? Té edat, això dels videojocs? Eh, com? Si té edat. Si és una cosa de mm, nens, d'adolescents, de persones no. ja... Jo tinc clar que no. Estoy seguro que no. Mm -hmm. És a dir, que ens farem majors, estarem a la residència de la tercera edat d'aquí un grapat d'anys i encara estarem amb els videojocs, no? I tanto. <laughs> sí. Bé, si ens podeu recordar que és Retro Mallorca on es celebra, qui pot anar, quan s'hi pot anar... Uh, es celebra aquest dissabte en el Centre de Cultura de Sa Nostra, que està en, en el carrer Concepció, uh, d'aquí de Palma, eh, i s'obri a les 11 del matí i estarà obert fins a les 9 del vespre. Uh mhm. -huh. eh, L'entrada és totalment lliure, eh, tant per l'exposició com pels concursos, les conferències, mm, tot és totalment lliure i, i allà esperam a tothom. Uh mhm. -huh. Mhm. Para los más perezosos, aunque no deberían, mm, vamos a retransmitir la mayoría de los eventos, y esperemos que todos, por Internet. De manera que en la página web también, en retromayorca.com, los que no puedan acercarse tendrán, tendrán información también de primera mano. Mm -hmm. Molt bé, i aquest primer eh, Retro Mallorca esperem que, que vagi molt bé no? i que, que hi hagi molt de públic i que us ho passeu molt bé. Ja que anarin ganes de, de jugar, també de veure coses eh, i bé, que moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Juan Salvador Sánchez i Emilio Rubio. Gràcies. Per haver estat gràcies avui a vosaltres. A Ràdio. Nosaltres continuem, són les 5 i 34 minuts.